Azauen hogeietik hogeita lauiala ikasleen sentsibilizatzeko eginaldiak kantolatzen ditu berrogaineko liseuak. Aipageiak ipar hego harremanak eta etxebizitza txarren nunguian diate. Christophe Gaget, l'ARPSECO Susendaya. Donc il y a un double volet, à la fois la solidarité internationale, mais un axe plus fort à porter sur les problématiques, ben, on va dire, euh, <laughs> euh, mondiales, euh, du mal logement. Hortako Filipinitako pobre edo beharretan dien aizo bat plantan emanik izanen da Liseo beian. Liseoko eta San Francesco Kolegioko haurako taldeka jaren entia delako aizo interaktibo hortan. Horrez gain, ostegunin forum edo informazio trukatze bat antolatuik date, elkarte hanitzen parte hartzeik ilan. Sensibilizatzea ser horrek zer ekarliokien Christophe Gage. Au niveau de leur culture générale, bah, c'est bien qu'ils aient une ouverture d'esprit vers euh, bah, autre chose que je dirais son propre nombril euh, via, via la notion de solidarité internationale. Et Ezen lycée ou du liseuan Al alkartarsun talde bat plantan emanen Mandela. Benahoi ikasleen goguen eskuidate, liseoak hasia baizik ez du